de Pau, a Contrabanda FM, programa per la desmilitarització i la transformació social amb la resolució de conflictes de forma pacífica i no violenta. Hores de Pau, Ràdio, Difusió i Acció parla desmilitarització. prové d'una indústria estatal que es deia Inicel i que es va fusionar amb una de privada i en format Indra, aquesta és una indústria totalment privada, una indústria potentíssima, té eh, 11.000 treballadors en tota Espanya, a Catalunya té una seu aquí al 22 arroba amb més de 1.000 treballadors. Indra, a més a més, dedica un 40% de la seva producció a la indústria militar. Indra és una indústria d'electrònica i eh, fabrica tots els sistemes electrònics dels grans projectes d'armes. Igual en, les, en els portaavions, en els míssils, els sistemes de tir i els sistemes de direcció d'un míssil. Igual que eh, en els blindats, eh, tots els sistemes de tir i tots els sistemes de direcció de, dels projectils com eh, de míssils, avions eh, caces, bombarders tots els sistemes de vol tot això ho està fabricant Indra. Per tant, és una indústria molt implicada en indústria militar. I, a més a més, controla tots els sistemes de vol dels aeroports espanyols, tots els sistemes electrònics de les votacions en les eleccions espanyoles, tant autonòmiques com locals com estatals, o sigui és una indústria molt potent, però que té ja dic, ben bé un 40% en el sector militar i un 60% en el sector civil, però igualment denunciable. Acabem d'escoltar en Pere Ortega, que és investigador i membre del Centre per la Pau Joan Manel de l'As, el Centre de l'As, i ens feia aquesta presentació d'Indra, aquesta empresa del sector o el subsector electrònic d'electrònica espanyol, una multinacional que serà la protagonista del programa d'avui Dones de Pau. Comencem aquesta guerra contrainformativa i comencem amb Indra. Ja us vam anunciar que faríem uns monogràfics dedicats al complex militar industrial i de seguretat i aquest és el primer monogràfic dedicat a Indra. Som a Contraband FM, el 91.4 de la freqüència modulada, i aquest programa s'emet els diumenges a les 11 de la nit i en repetició els dilluns a les 7 del matí i divendres a les 8 del vespre. També ens pots seguir, ens pots escoltar per internet. L'emissió online és a la pàgina web de Contrabanda, www.contrabanda.org. Avui tenim molts àudios preparats, moltes veus de diferents investigadors, especialistes en l'economia de la defensa, en l'economia militar i també ens acompanya a l'estudi de contrabanda un diumenge més l'Àlex. Hola, bona nit, Àlex. Bona nit, contrabandida. Sí, bona nit a totes les persones que escolten les zones de pau a Contrabanda FM. I si hem començat escoltant en Pere Ortega, del centre de l'AS, a continuació escoltarem a el senyor González Gorostiza, que és el cap del projecte Victrix a León, a l'oficina d'Indra a León, que ens explica coses bastant interessants. Anem a escoltar-lo. El simulador de tiro es un producto y, lo digo lo digo yo que, nací en Bilbao pero me crié en Soria, pero es el, mejor simulador de tiro del mundo. El mejor simulador de tiro del mundo. Entonces, ese simulador de tiro lo desarrollamos inicialmente para la Policía Municipal en Madrid para la Policía Municipal en Madrid, pero cuando nos vinimos aquí, lo que hemos hecho ha sido implementarle la capacidad de entrenar ya con, eh, con a, cuerpos y fuerzas de seguridad en, un, en, en, en arma real. Arma real y eh, también eh, en arma en, arma de asalto arma de asalto entonces, este simulador ha sido mm, ya finalmente desarrollado todas estas características nuevas aquí en León. ¿Aquí en León? Aquí en León y lo está, está siendo usado por eh, pues, las fuerzas que nosotros estamos mandando ahora mismo al extranjero en misiones de paz. Está siendo usado por eh, pues, las fuerzas que nosotros estamos mandando ahora mismo al extranjero en misiones de paz. Misiones de paz. Misiones eh, para poder convencer a estas fuerzas que están arriesgando su, su vida en, Afganistán, por ejemplo. En Afganistán, por ejemplo, lo que tenemos que lo que hemos tenido que hacer es desarrollar un producto que es mejor mejor, mejor que eh, los que podían comprar para en el extranjero. En este caso los, mejores eran otras dos compañías americanas. Y en un concurso en Buena Lid, concurso en Buena Lid y demostrando que éramos mejores en, en capacidades técnicas del simulador y después también mejores en precio y en calidad, pues les hemos ganado. Y estamos ahora eh, intentando venderlo por todo el mundo. Intentando venderlo por todo el mundo, por todo el mundo. Aquest era el senyor Antonio González Gorostiza, que és el director del Centre d'Excel·lència en Sistemes de Seguretat de León d'Indra. I ens parlava d'aquest simulador de, de tir, simulador de tiro, el mejor del mundo, diu. I també hem vist com eh, s'estan aplicant aquestes tecnologies ara mateix a l'Afganistan. I a continuació, l'Alejandro Pozo, també del centre de l'AS, i escoltarem el que ens diu ell d'Indra. És una tendència, és a dir, si el que s'intenta controlar són les armes, els productes acabats, doncs fabriquen components. I llavors qui, qui pot dir si un circuit electrònic, si és per ús militar o si és per ús civil. Tu menciones Indra, és una empresa a Madrid, però que, com estàs dient bé, aquí té una implantació brutal bé, doncs Indra què fa? fa moltes coses però per exemple fa el simulador de vol dels F-16 i els F-16 són els avions que els Estats Units exporta a Israel i són els avions que se van utilitzar en la massacre de Gaza quina eh, responsabilitat tens? és directa, és indirecta, és molta, és poca això depèn del criteri de cadascú però això s'esteix de, el que estem parlant és, és, és un tema molt molt concret molt seriós el problema és que estem veient que Europa eh, és a dir, si pues, eh, agafem l'exemple espanyol, qui fabrica productes cavall són tres empreses que tenen monopoli o, o, o pràcticament monopoli i està molt clar identificat i la gent té uns vincles absolutament directes amb el, amb el, amb el govern i o sigui, ho tenen tot fet Ara, la, resta de decenes i decenes i decenes d'empreses que funcionen, que treballen també en el sector militar, treballen de, des d'aquesta lògica. Treballen fent consorcis en altres organitzacions, fabricant component, molt centrat també en el tema electrònica o el tema més metal·lúrgic de, de preparar, i això és molt difícil de, de, de controlar. De fet, encara que tinguem un, un tractat millor del que tenim, que de fet el, el, la llei espanyola està prou bé, el problema no és la llei, el problema és la implementació de la llei i el problema és el seguiment de la llei és aquest secret que, que, que ha de dir res eh, el, no, no, no, no serveix per res és a dir, tinc un bon exemple que és abans de la intervenció de la llei Espanya violava la llei flagrantament avui està fent exactament el mateix conclusió, la llei no serveix per res perquè si, si no canvien l'actitud eh, això és perquè volem la llei i això és un, és, és un, és un, és un fet Y I després al Alejandro Pozo del Centro de l'As, ara tornem a masculta a González Gorostiza d'Indra. Nosotros eh, trabajamos en nuevas tecnologías en nuevas tecnologías y trabajamos también en tecnologías que ya llevan mucho tiempo funcionando. Eh, la empresa nuestra eh, en la parte de seguridad se ha, ha, puesto mucho más énfasis a partir del año 2004, pero anteriormente ya trabajábamos en campos de informática y sistemas electrónicos informática y sistemas electrónicos y eso se utilizan en tecnologías que son tecnologías maduras y que están al alcance de la sociedad. De la sociedad para poderla emplear en distintos ámbitos. Uno de ellos es la seguridad, ¿no? La seguridad, ¿no? Entonces, eh, nosotros en la parte, en la unidad de negocio que tenemos aquí en León, tenemos eh, una serie de tecnologías que ya son maduras y que las vamos desarrollando, entonces les llamamos desarrollar y generar producto, y luego otras que son incipientes y que son de innovación y desarrollo y de investigación y que eh, requieren muchos años todavía para poder sacar algo que tú puedas eh, implantar y que estés seguro de que tiene una funcionalidad correcta y disponible siempre. Entonces, dentro del ámbito de lo que es la investigación y el desarrollo, la investigación y el desarrollo está este proyecto que hemos presentado hace un mes, me parece, aquí en León, pero en el que llevamos ya trabajando, eh, este es el tercer año y el año que viene es el cuarto y último. Consiste, se llama Seduce, porque está relacionado con la capacitación de utilizar medios tecnológicos para la detección de explosivos en, eh, infraestructuras críticas, que pueden ser puertos, aeropuertos, estaciones de tren y estaciones de metro. Eh, el objetivo es que en un programa que está subvencionado por eh, el CEDETI, subvencionado por eh, el subvencionado por eh, el CEDETI, que es el Centro de Desarrollo de Tecnología Industrial y que depende del Ministerio de Industria durante cuatro años se evalúan nuevas tecnologías, en este caso, que puedan llegar a la larga a generar eh, productos concretos que ya sean de utilización Por el público. a continuació anem a veure què ens diu eh, l'activista Toni Álvarez de la coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau respecte a la investigació militar. sense, sense treva, sense treva per la pau, està clar. No, si després d'aquesta notícia del que són els exercis informessin d'aquestes cent i escoles subjectores, de tots els investigadors de universitat que es neguen a participar en projectes militaristes patrocinats, pagats pel Ministeri d'Indústria però per fer investigació militar i de totes aquelles persones que han deixat de treballar en, la, en Indra, per exemple, no? i gent que s'ha deixat la feina quan ha vist que, que allò anava de dissenyar eh, armes per, que servien per matar, vull dir, que ens podem imaginar, home, aquella persona no sabia on estava, pues, hi ha gent que no, vull dir, que està dissenyant uns càlculs d'unes estructures que la informació no, no corre tan, tan alegrement, no te diuen mira, estem fabricant eh, l'ala dret o la turbulència de... Vull dir, a Tarragona en tenim, tenim algun cas, no?, de, de gent que, que està veient que, que això, de fer investigació, perquè a més és la investigació que s'està pagant segur, i que a més, si passa el pressupost no importa, perquè es pagarà, es continuarà pagant, no? Llavors, si després d'aquesta notícia sortissin totes aquestes, jo crec que aquesta consciència augmentaria però clar, després d'això pues, surt el Barça i llavors pues, la cosa ja I si fa un moment escoltàvem a González Gorostiza de l'oficina de León, d'aquest centre d'excel·lència d'Indra de León, ara escoltarem a un altre directiu d'Indra. En aquest cas es diu Barbero i ens parla del projecte de vigilància marítima de la Unió Europea anomenat Perseu. Perseu. el, proyecto Perseus. es un, es un proyecto eh, paraguas de la Unión Europea eh, dentro del, como he dicho, del, del, gran proyecto de, séptimo eh, Programa marco de la Unión Europea de investigación y desarrollo y eh, es un proyecto ambicioso que engloba eh, un gran número de empresas. Es un proyecto ambicioso que engloba eh, un gran número de empresas. Y de instituciones públicas. Sí, de instituciones públicas. Instituciones públicas. Instituciones públicas. Eh, caminados a integrar los diferentes, lo que se llama la gran comunidad de usuarios de vigilancia marítima y de actuación marítima en Europa vigilancia marítima y de actuación marítima en Europa. Vigilancia marítima y de actuación marítima en Europa. Actuación marítima en Europa. Actuación marítima en Europa. Entonces el número de misiones y de mandatos... Misiones y mandatos... Es muy diverso. ¿eh? Fundamentalmente digamos que las, eh, las grandes, el gran mandato y las grandes misiones son eh, la mm, protección protección la, detección de inmigración irregular inmigración irregular irregular inmigración irregular y eh, la detección y control del tráfico de drogas y el contrabando internacional. Pero luego hay un número de, de misiones y de mandatos, hasta ocho mandatos, que incluyen eh, salvamento marítimo, eh, respuesta a desastres, control de polución, vigilancia o control de... Em, eh, de... de pesca ilegal. Ilegal. Ilegal. O sea que el, el, pánico de acciones es muy amplio. Bueno, y Indra Indra tiene dos, eh, roles eh, eh, fundamentales en el proyecto. uno es de carácter de gestión. Indra, lo, lo, que va a hacer es liderar la gestión del proyecto desde el punto de vista financiero, financiero, logístico y de comunicación logístico y de comunicación. Es un proyecto, como he dicho, complejo, ¿eh? con, eh, participantes de 12 países de diferente naturaleza. Naturaleza, naturaleza. Naturaleza, de acuerdo a la, a la clasificación de la Unión, Europea, son eh, empresas, grandes empresas, como Indra, EADS, Casa, etcétera. Indra, Vindra, ABS, Casa, etcétera. Eh, luego pequeñas y medianas empresas, instituciones públicas e instituciones eh, universitarias y técnicas. Instituciones públicas e instituciones universitarias y técnicas. Entonces son, son, son 12 países, eh, una financiación de 27 millones de euros con un presupuesto de más de 40 millones de euros. Una financiación de 27 millones de euros con un presupuesto de más de 40 millones de euros más de 40 millones de euros. Y entonces esa labor de, gestión es una labor importante y compleja. Y luego desde el punto de vista técnico, Indra también tiene, lógicamente, por su naturaleza y por sus actividades, pues tiene una participación importante en las Campañas de demostración y en los ejercicios técnicos de demostración con provisión de sensores eh, y una serie de eh, Algoritmos y funcionalidades. Algoritmos y funcionalidades. Doncs ja ho esteu sentint. Aquesta és l'empresa Indra, del subsector electrònic, que dedica gran part de, de la seva inversió i de la seva feina, com ens deia en el primer àudio que hem escoltat, del Pere Ortega, un 40% a seguretat i defensa. La resta és per investigació i desenvolupament per la producció de productes dedicats al sector civil. Bueno, aquesta empresa que doncs, té l'encàrrec de la Unió Europea d'aquest projecte per seu, que ja hem escoltat abans també, com ens ho explicava eh, el senyor Barbero, a, a aquest directiu d'Indra, doncs el que fa, entre moltes altres coses, és perseguir a la immigració que circula o que intenta circular per la Mediterrània, entre els països africans i la Unió Europea. Doncs aquesta empresa d'èxit, com es diuen, com es jacten de ser els millors del món, també fan això. Doncs crimen, criminalitzen a eh, totes les persones que pretenen circular lliurement, no només per la Mediterrània, sinó també arreu del món. Aquesta empresa té un còdic ètic, Indra té un còdic ètic, que és públic, com molta de la informació, com alguns d'aquests àudios que estem escoltant, que estan a la seva pàgina web, indracompany.com Company amb, amb, amb Y, és com si fos en anglès, indracompany.com, i en aquest codi ètic ens diuen pues, que els seus valors són la, la determinació, el rigor, la sensibilitat i la originalitat. I també diuen que el seu codi ètic doncs, està en funció de les lleis i que actuen respectant i complint les lleis, bla, bla, bla, bla i els principis del Pacte Mundial. I això del Pacte Mundial és una iniciativa internacional proposada per Nacions Unides i el seu objectiu és aconseguir un compromís voluntari, això sí, voluntari, de les companyies en responsabilitat social. Realment, això de la responsabilitat social mereixeria un programa especial per veure realment les campanyes de màrqueting que fan totes les empreses, com per exemple Cosmo Caixa, sense anar més lluny, l'obra social de la Caixa, evidentment, és tota un aparador per enlluernar-nos i amagar realment les seves polítiques especuladores i les seves polítiques neoliberals i criminals, també ho podem dir, i tant que sí. Ja hem parlat moltes vegades de les diferents explotacions que té també les companyies que finança la caixa, per exemple. Evidentment, també la part aquí de, de finançament és important, però ho tocarem després, quan parlem més de l'empresa Indra, a nivell de dades i estadístiques. Ara, per tancar això que deia del pacte mundial, doncs és curiós, perquè, clar, estan parlant de, de que es responsabilitzen i executen aquest programa per seu, per seus, de la Unió Europea per controlar la migració entre el nord d'Àfrica i la Unió Europea i en canvi parlen de drets humans eh? ens, ens diuen que, parlen, que compleixen aquest pacte mundial i totes les directives de drets humans, laborals, mediambientals etc. I, inclús eh, Indra eh, anunciava també la seva web a indracompany.com que el 26 de març, o sigui ahir, participaria en l'acció mundial proposada per World, World Wildlife Foundation, per la fundació eh, aquesta de les WWF, la de l'oso panda, que és Adena aquí, i eh, bueno, també és un exemple més de com participen en aquestes campanyes ecologistes. Tornem a, als àudios que tenim preparats per anar explicant o que s'expliquin ells mateixos i també amb l'ajuda dels altres àudios dels de, activistes per la desmilitarització i ara escoltarem Uh, a veure, ara li toca a l'Alejandro Pozo, una altra vegada, i al Toni Álvarez, que ens segueixen parlant de la desmilitarització i dels vincles d'aquesta indústria de l'electrònica Indra amb el sector de seguretat i defensa. Hi ha una altra cosa important que, que és que, bueno, de què parlem quan parlem de, del negoci, de, de fabricar armes i de vendre? moltes vegades acabem dient que és el primer negoci del món i eh, no seria cert, és a dir, si comparem el volum de vendes de qualsevol empresa, diguem, del sector energètic, fins i tot de les comunicacions i tal, podem, podem veure estem parlant de volum econòmics, volums econòmics molt, molt superiors als que tenen eh, les empreses d'armes. Ara bé, hi ha una estadística que diu, una estadística de transparència internacional, pot ser més o menys creïble, però que està dient que el 50% de les denúncies que reben de temes de corrupció estan vinculades al sector militar. És a dir, potser no estem parlant de la tarta més gran, però sí del sector on tu te quedes en un pastís més gros. És a dir, les oportunitats d'embutxacar de diners <clears throat> són més elevades que en qualsevol altre diners. I estem parlant de qui si posa aquests diners a la butxaca són els cosins, són els germans, són els amics o són els mateixes els que prenen decisions. El problema ve d'ahir. És a dir, sí que podem dir que és el principal negoci del món no en volum econòmic global, sinó què, què me toca a mi no? Mm. pues a més és que no se n'amaguen la memòria vindrà de fa 3 anys vull dir que, allò, que te cago les mans i diu, eh, deien que eh, diversificaven molt les seves inversions i les seves, seus treballs i que un dels elements que els donava consistència era tot el que se dedicava a indústria militar perquè era una indústria que mai baixarà vull dir que és un valor segur i això t'ho diuen a la memòria directament vull dir que Vull dir que una miqueta per aquesta idea no? de, de que el, el complex econòmic o militar és, està molt aposentat, no? vull dir que vull dir que és una evidència no? però no és una evidència que diguem els antimilitaristes és una evidència que diuen els mateixos no? llavors, torno a insistir que mm, encara no entenc com una cosa tan evident costa tant de fer-la fer-la evident no? i caure no? de, del seu paradigma no? de, de la seva visió no? en el fons, que la patim som la majoria de la població, no? Vull dir, a nivell econòmic o a nivell físic, no? Els que pateixen més a prop, no? Els conflictes. el complex militar, industrial i de seguretat espanyol. Indra. A Ones de Pau. Onesdepau.contrabanda.org tornem escoltant Pere Ortega del Centre de l'AS que ens explica més coses d'Indra i també de la investigació i desenvolupa desenvolupament de la indústria militar i de seguretat. Sí, en l'estat espanyol tenim la desgràcia d'haver estat el país de tota la Unió Europea, de tota la OECDE que dedicaven més recursos a RD, investigació i desenvolupament, recerca i desenvolupament de nous armaments, eh, el que més, alguns anys Gran Bretanya en sobrepassava, o sigui, Espanya durant l'etapa en què governava el Partit Popular vam arribar a dedicar el 45% de tota la recerca de l'estat espanyol, o sigui, més del doble de tota la recerca que es fa en les universitats espanyoles es fa en la indústria militar, precisament per desenvolupar aquests grans projectes armamentístics als quals hem referit, sobretot els avions Eurofighter, les fragates F-100, eh, els blindats, els helicòpters de combat, míssils... Aleshores, eh, això en l'etapa del govern Zapatero ha disminuït. Però malgrat ha disminuït, ara en dediquem un 16, un 15% de tota la recerca que es fa a l'estat espanyol, i he dit que abans un 45, ara un 16, un 15, malgrat que ha disminuït el tant per cent, no és cert que hagi disminuït la quantia. Per què? Perquè l'estat espanyol, en aquesta etapa actual, ha dedicat molts recursos a I D, a RD civil. Llavors, al pujar el tant per cent de RD civil ha disminuït el tant per cent de RD militar. Però al voltant enguany, el 2009, 1.150 milions, 1.150 milions d'euros es dediquen a recerca militar eh, encara és una quantia enorme, estem parlant de molts recursos, eh, i per tant això és denunciable, quan en aquest país estem atravessant una crisi i la millor manera de sortir de la crisi seria dedicar el màxim esforç a la recerca en el sector civil, que això segur que a curt termini donaria beneficis per a l'economia real del país. En un dels teus articles de divulgació de l'economia militar, recordes que el deute de les empreses militars amb el Ministeri d'Indústria ascendeix a 26.000 milions d'euros el 2007. Eh, després ens ho pots matisar. A, a més, aquest deute s'ha produït després que les empreses militars espanyoles rebessin préstecs per recerca i desenvolupament al 0% d'interès. Acaba'ns explicant com funciona aquest entramat de préstecs, subvencions... Això, això és una economia financera, que, bueno, és una trampa d'economia financera que es va crear dintre del Ministeri de Defensa, es van adonar a mitjans dels anys 90 que Espanya estava embrancat en uns grans projectes mm, militars dintre de l'Aliança Atlàntica, que és que m'he fet referència, i que al llarg de 20 anys Espanya es tenia que comprometre en adquirir armament per valor de 40.000 milions d'euros una xifra astronòmica. Això era inassumible per al propi Ministeri de Defensa, perquè es dispararia el pressupost del Ministeri de Defensa, l'opinió pública és contrària a l'augment de, la, de la despesa militar, i a més seria mal vist no solament per l'opinió pública, sinó per l'oposició, hi hauria grans crítiques. Aleshores es va inventar una alambicada combinació financera i es va dir, bueno, doncs mira, fem aquesta trampa, donem crèdits des del Ministeri d'Indústria ja no surten des del Ministeri de Defensa per tant no s'incrementa el pressupost del Ministeri de Defensa sinó el d'Indústria donem a més crèdits crèdits vol dir que aquests recursos destinats a les indústries militars s'han de retornar llavors van dir donem crèdits des del Ministeri d'Indústria en concepte d'RD, d'IMASD per fer la recerca i a zero d'interès a retornar en 20 anys Llavors resulta que durant aquests 13 anys que han transcorregut des que es va inventar aquesta fórmula s'han acumulat 13.000 milions de deutes. D'aquests 13.000 milions de deutes vam fer una pregunta parlamentària a través del grup de ICB i ens van contestar que han retornat de 13.087 milions. Per tant, això és un gran frau, és un escàndol financer que s'amaga dintre de les comptes de l'Estat. I això és el que nosaltres denunciem, que s'estan donant sota la fórmula de crèdits, en realitat ajudes. Això són subvencions a les indústries militars perquè facin la recerca, perquè sense aquestes ajudes, aquestes subvencions, moltes d'aquestes indústries serien deficitàries i perdrien diners. I se'ls està insuflant diner públic eh, que va en detriment del desenvolupament eh, social del país aquesta realitat eh, de la recerca que va en detriment del desenvolupament social del país i, i que va destinada a fabricar i a desenvolupar armament bàsicament a eh, empreses armamentístiques Eh, va mobilitzar amplis sectors de, del món universitari principalment però també alguns centres de recerca i algunes de les mateixes empreses a, eh, durar, a partir de l'any 99 amb la campanya que va començar aquí a Catalunya a, eh, que es va dir Per la Pau però investigació militar impulsada per Fundació Per la Pau i el grup d'universitaris Per la Pau i a la que s'hi van afegir altres ONGs com Ingenieria Sense Fronteres i Justícia i Pau i altres que donaven suport tècnic com l'Escola de Cultura de Pau i que van eh, desenvolupar un seguit de punts eh, amb l'objectiu d'aconseguir la transparència d'aquests recursos i com a mínim la transparència pel que fa a les partides pressupostàries que quedaven camuflades com eh, Eh, de tipus civil quan en realitat eren clarament eh, partides militars eh, només que es forgués una mica en el que són eh, els pressupostos generals de l'Estat als quals hi podem tenir accés eh, per internet i que encara continua denunciant, tot i que la campanya va acabar cap a l'any 2007, encara continua denunciant aquesta realitat i aquestes xifres al centre de l'AS. compromís al qual van arribar finalment eh, moltes universitats en els seus claustres, 54 eh, de les més importants de tot l'estat espanyol i més de 2.400 científics eh, de representants de la comunitat de recerca del país deia per començar com a membre de la comunitat científica considero que el coneixement bàsic i la millora del benestar de les poblacions humanes i el seu entorn han de ser els objectius de la recerca científica. La investigació amb finalitats militars està en oberta contradicció amb aquests objectius, donat que està encaminada a desenvolupar noves armes que en el millor dels casos no s'utilitzaran i en el pitjor seran eines de destrucció. La RMSD, amb finalitats militars, no té utilitat social, fomenta les guerres i la cursa d'armaments i consumeix recursos en detriment de la investigació civil. I per tot això es comprometien a un seguit de punts. aquests punts anaven en consonància amb el, amb el que defensaven els objectius de la campanya i manifestaven primer de tot el rebuig a la realitat dels pressupostos que variaven en funció de l'any el percentatge de dedicació de RMSD militar eh, en el pressupost i exigien al govern i al Parlament aquesta transferència dels recursos eh, cap a finalitats militars exclusivament civils, eh, cap de finalitats militars a, a finalitats exclusivament civils i el, exigia també als propis governs de les universitats des dels claustres o als centres de recerca, als, de les direccions dels centres de recerca, la instal·lació de mecanismes que garantissin amb total eh, transparència la no finalitat militar de cap de les recerques que es fessin en allà. I finalment es comprometien personalment a no participar en cap mena d'investigació que tingués una finalitat explícitament militar o estigués subvencionada amb fons dedicats destinats a recerca amb objectius militars. Aquests compromisos van ser adoptats eh, per molta gent, eh, van, van ser difosos a través de la campanya amb un butlletí bimensual que rebien més de 7.000 persones i que segurament es redifonia molt més, però com tot s'acaba i els governs canvien, el, la fase del Partit Popular es va acabar, va arribar Zapatero amb les promeses de més transparència i, més, i transferir aquests recursos, però els compromisos que va adoptar de desenvolupar les fregates i, els, i continuar amb els avions de combat europeus Eurofighter van eh, impedir que aquesta realitat canviés i si més eh, no eh, agafés un altre caire i eh, les xifres en termes absoluts eh, es van mantenir tot i que els compromisos han estat traïts pels polítics que ara mateix ens governen. Per qui vulgui més informació sobre aquesta campanya que va durar del 99 al 2007 pot dir, eh, mirar en català la pàgina 3 www.proinvestigaciomilitar.org o en castellà no a la i al 2006 es va publicar un llibre a l'editorial eh, Bajo Cero amb llicència Creative Commons per la qual cosa es pot descarregar per internet citant la font de l'edició i dels creadors, el llibre Por la paz, no a la investigación militar, sobre la militarización de la ciencia y algunas de sus alternativas, on es recullen, per exemple, algun, eh, algunes parts del manifest que hem llegit i algunes de les accions que es van desenvolupar en, eh, eh, en diferents llocs de la de la recerca com els Premis Arquímedes del Ministeri d'Educació i Ciència que en part complien eh, part dels objectius de fomentar la recerca civil i que van ser aprofitats com a altaveu de la campanya durant els anys que va durar. Ara mateix les xifres sobre quines eh, partides es dediquen a investigació militar les continua denunciant al centre de l'AS. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit. continuem amb aquest monogràfic dedicat a Indra per denunciar a l'empresa Indra, a la multinacional espanyola, que doncs, d'alguna manera, monopolitzar el sector de l'electrònica no només a, aquí al nostre territori, sinó també arreu del món, com concretarem després amb algunes dades per veure la, la dimensió d'aquesta empresa, que no només doncs, està al sector de la seguretat i la defensa, com ja hem dit, 40% per al sector militar, diguéssim, i el 60% pel sector civil. Hem escoltat uns quants àudios que també us diré després d'on els hem tret perquè alguns són d'antigues entrevistes, dones de pau, i altres són del debat de la desmilitarització que vam coorganitzar fa un parell de setmanes i que per això ja el podeu veure a la tele, a la tele.cat podeu veure la taula rodona per la desmilitarització amb alguns de, dels protagonistes que van participar i que hem escoltat també aquesta nit aquí hi ha unes de Pau. Ara a continuació escoltem en Tomàs Gisbert, també del Centre de l'Arts, precisament, i <laughs> semblarà que estiguem fent publicitat aquí d'aquest centre i en tot cas doncs, farem propaganda més que publicitat perquè doncs, sí que val la pena tota la informació que té. Una altra cosa és Justícia i Pau i les valoracions que puguem fer d'aquesta ONG. Ja, ja hem dit que aquest programa s'allunya o intenta allunyar-se de la ONGització perquè és la causa de la desmobilització política en molts àmbits, també a casa nostra, i això seria un altre debat, però s'ha de reconèixer, evidentment, i amb majúscules majúscules, que és una gran tasca la que estan fent al centre de l'AS. Un observatori de pau i d'economia de militar i també doncs, a, també proposant resolució de conflictes que no sigui amb l'ús de la força, etc amb molts documents interessants. centredelas.org I ara, com us deia, en Tomàs Gisbert, que també és membre del Centre de l'AS, ens explica més coses sobre Indra i la militarització de la Mediterrània i eh, moltes més coses. Aquest àudio el van poder gravar al Fòrum Social Català de l'any passat. I si volguessis escoltar l'àudio sencer, doncs només has d'entrar al blog del programa, onesdepau.contrabanda.org i buscar doncs, les etiquetes que relacionen els programes. Escoltem en Tomàs Gisbert. Si entrem en el tema de la Unió Europea, la Unió Europea ha elaborat una estratègia de seguretat. Va ser un document que va preparar el Javier Solana, quan era el responsable de la política exterior i seguretat comuna, i que es diu Una Europa segura amb un món millor que es va aprovar doncs, el desembre del 2003 a Tessalònica. Allà doncs, van definir quines són les amenaces que té la Unió Europea i es van carregar amb un grup de personalitats que fessin uns primers informes. No? I el que destaca, vuit empreses transnacionals formaven part dels assessors i d'aquestes, quatre claríssimament són empreses d'armament és més, les principals empreses d'armament que hi ha, una de les quals és nostra, com és Indra, no? I Indra, i a part de gestionar la loteria catalana, no? o les entrades al fòrum del 2004, que es dedica a fer sistemes doncs, de guiatge de míssils, simuladors i tota una sèrie d'artefactes, no? Aleshores, bueno, és a dir, que de certa forma ens trobem que hi ha un lobby, un potent lobby d'aquest complex eh, industrial de seguretat que està apretant sobre les polítiques públiques de seguretat i d'inversió en armaments. I a més a més també ha obert el camp a que moltes empreses militars hagin entrat en aquest sector de la seguretat. No? Bé, bueno, aquí veiem totes les tecnologies que estan desenvolupant. Estan de te desenvolupant tecnologies de control que vull dir que tenen un doble ús militar policial, militar i de seguretat i que inclús també tenen una característica que és la invasió de les llibertats civils. No? Estan creant mecanismes de control social i polític. No? I això ho estan avançant i amb unes inversions multimilionàries. No? I ara tornem a escoltar la veu dels directius d'Indra. En aquest cas, tornem a escoltar a Fernando Barbero, que és el cap del projecte Perseus, que tracta de la vigilància marítima, com us ha presentat eh, amb la seva pròpia veu abans, amb l'àudio que hem editat, aquest projecte de la Unió Europea que gestiona Indra i la Guàrdia Civil per tota la costa comunitària, amb 44 milions de pressupost. Escoltem al senyor Barbero, aviam què ens explica dintre. Bueno, es que ese, ese problema, claro, ha tenido que ver no particularmente por la situación actual eh, precisa de Libia, que sin duda es una preocupación eh, muy, importante actual al día de hoy de la Unión Europea, pero ha tenido que ver eh, por una cuestión histórica. Eh, hay que tener en cuenta que la, definición del proyecto del sistema integrado de vigilancia marítima. integrado de vigilancia marítima. Que desde hace muchos años Indra ha venido implantando en España, no ya en el estrecho, sino luego en el resto de la costa española, con otras empresas españolas, eh, eh, también, ese, ese, eh, proyecto surgió por una necesidad y una presión social y, política, etcétera. Necesidad y una presión social y política, etcétera, muy importante en, España debido a ese tipo de problemática problemática. Y entonces de forma natural es una de las razones por las que Indra, eh, con ese caso de éxito, porque es un caso de éxito, con ese caso de éxito, porque es un caso de éxito, éxito, éxito, éxito, de éxito, el sistema que venimos implantando desde hace eh, muchos años, pues Indra lidera iniciativas que lo que pretenden es extender esa experiencia positiva, experiencia positiva sin duda ha sido muy positiva en términos eh, tecnológicos, sociales, humanitarios, etcétera. Muy positiva en términos eh, tecnológicos, sociales, humanitarios, etcétera. Extenderlo al resto de las, eh, de las fronteras marítimas europeas en este caso. La situación en Libia es un ejemplo más de una situación que se ha venido dando durante muchos años. Y evidentemente, en la definición actual de las campañas precisas. Campañas precisas que se harán en los próximos eh, dos, tres años dentro del marco del proyecto, sin duda se tendrán en cuenta las, eh, la evolución eh, progresiva de lo que está pasando en todo el Mediterráneo, que el, Mediterráneo y el mar Egeo son los dos, las dos grandes áreas de demostración de los sistemas que, pretendemos poner en funcionamiento. I després del de, directiu d'Indra, Fernando Barbero, tornem a en Tomàs Gisbert amb eh, aquest fragment, aquest nou fragment de la ponència que va fer, que nosaltres vam titular Militerrani, al Fòrum Social Català de l'any passat. Aquí hi haurien dues escoles de pensament, no? Una que diria que bueno, tots aquests desenvolupaments de les tecnologies de policia i seguretat que, bueno, que això és una qüestió d'eficiència de la despesa, que farem que siguin més eficaços, que hi haurà i que, i que llavors que en certa forma que tindrem equips més moderns per combatre la delinqüència i el terrorisme però jo crec que hi ha un altre que és on ens hauríem de posar nosaltres que és que, bueno, dius que totes aquestes eh, diguéssim, innovacions en tecnologia l'únic que serveixen és pel manteniment d'un ordre i amenaçar les llibertats civils, no? I que l'únic que estan fent és posar pagats sobre aquestes desigualtats i desequilibris que es generen, no? Sense anar a l'arrel d'aquests problemes, no? Bueno, el problema està que les estratègies de seguretat i aquest programa europeu d'investigació sobre seguretat s'inserten en tot el que són tecnologies de control, de control de disturbis, d'amagar els problemes, de posar barreres, de fer fortaleses, i que aleshores, és a dir, en tot un sistema de seguretat basat en l'ús de la força militar i policial que soscava la llibertat i la democràcia i que, bueno, llavors jo crec que el que hem de fer és buscar altres vies que el que hem de passar és per anar al, als problemes de socarreu, no? A mirar que Europa canvi les seves relacions amb totes les seves fronteres per vull dir, expandre realment vull dir, aquesta àrea de seguretat, bueno, aquesta àrea de pau que s'hauria d'ampliar. Doncs ara que, ara que escoltàvem a, en Tomàs Gisbert amb, amb aquesta conferència del Fòrum Social Català que, que va gravar Ones de Pau i que està al bloc del programa, us recordo que teniu l'etiqueta Unió per la Mediterrània, que és una falsa etiqueta, diguéssim, perquè correspon a, a aquesta organització que ja hem denunciat prou, però ens serveix per recordar l'existència d'aquesta fatal organització de la Unió per la Mediterrània i us serveix també per enllaçar amb els diferents programes relacionats amb la Mediterrània, com per exemple els diferents monogràfics titulats Un pont de Mar Blava, en els que vam parlar de Líbia, d'Algèria, de Turquia, també del Sàhara Occidental i del Líban. I els els dos últims àudios de Fernando Barbero d'Indra i ara sí que potser hauria de dir que aquests àudios estan extrets de la mateixa web de la companyia d'indracompany.com i són entrevistes que va fer la SER i el portal Primera Plana o Primera Hora vienen, como ya he dicho, implantando este tipo, este tipo de sistemas desde hace muchos años. Eh, eh, lo que eh, se planteó la Dirección General de Industria, que es quien, dentro de la Comisión Europea, quien financia el proyecto, es dentro del mandato de la Unión Europea mandato global definido pues en los primeros años de, este decenio de este decenio 2005 2006 necesitaba y hacía hincapié en la necesidad de una vigilancia marítima de la regulación del espacio marítimo y de la compartición de información una vigilancia marítima de la regulación del espacio marítimo y de la compartición de información. Entonces lo que se planteó la Dirección General era la necesidad de eh, establecer un estándar de vigilancia marítima basado en casos de éxito. Un estándar de vigilancia marítima basado en casos de éxito. Que pudieran servir para eh, la industria y para los usuarios, para eh, la industria y para los usuarios a nivel europeo. Y evidentemente ese caso de éxito lo teníamos aquí. de hecho, los sistemas que gestiona la Guardia Civil, implantados por Indra. Civil, eh, no solamente se dan en España, esos se han exportado en los últimos años a otros países europeos y del mundo. Estamos hablando de Hong Kong, Rumanía, en el Báltico, etcétera. Con lo cual, ese sistema de alguna forma ya se ha convertido en un, en un estándar de facto. Un estándar de facto. Creemos que no es completo, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Eso es uno de los objetivos del Perseus. Perseus, Perseus, Perseus. Perseus, completar de acuerdo con eh, la información y la opinión que los diferentes usuarios nos van a dar. Pero realmente se parece mucho a lo que finalmente, posiblemente en términos eh, técnicos, planteemos al final. Bé, recordem una vegada més que aquest projecte europeu Perseus està liderat per Indra i hi ha un consorci també de, de grans multinacionals de la defensa i la indústria militar i de seguretat, però que lidera Indra juntament amb la Guàrdia Civil. Eh, aquí només apuntem que, clar, hi ha molts projectes, tot i que aquest eh, és d'àmbit comunitari de tota la Unió Europea i també afecta, doncs, evidentment, a, a tota la costa del nord d'Àfrica. Però hi ha un, un, un article que també publica la, la, mateixa, la mateixa empresa, eh, indracompany.com, que titula així Marruecos se une a la red espia contra la immigració ilegal desplegada por Indra. Bueno, aquí crida l'atenció això de la red espia. O sigui, és una red espia i contra la immigració il·legal. Doncs són dos denúncies. Per una banda, que sigui <laughs> doncs, secreta aquesta xarxa i després, evidentment, doncs, la criminalització de la migració, evidentment. Una tercera denúncia és la col·laboració que hi ha entre la indústria militar espanyola, en aquest cas, i europea, amb els règims doncs, monàrquics dictatorials, com és el del Marroc, i en aquest cas doncs hem de recordar una vegada més que a vegades se'ns oblida que la massacre, la matança que va haver-hi per part de la policia i l'exèrcit del règim marroquí al campament pacífic que hi havia dels refugiats saharauis doncs va ser també l'inici de les revoltes al nord d'Àfrica, que a vegades ens en oblidem de per on van començar doncs, a, a aquestes coses que sempre estan enllaçades, evidentment, doncs, mm, totes les desgràcies venen de, de ben lluny, però aquest de la lluita del poble saharaui doncs, potser s'ha oblidat una mica. En, en qualsevol cas, eh, el que estàvem denunciant és aquesta red espia que titula mm, literalment aquest eh, article i és la, la xarxa Seahorse, és una xarxa electrònica de vigilància entre Europa i Àfrica, a la qual doncs, eh, treballa Indra i que ha desplegat Indra conjuntament amb Marroc. I anem a escoltar l'últim àudio del directiu d'Indra, Fernando Barbero, que ens comenta, doncs, no ens comenta, doncs rescatem aquest àudio que, que tenim, no ens ho comenta nosaltres, ja ha apuntat a quins mitjans doncs, radiofònics a, eh, es va emetre, i on ho hem, ho hem capturat de la mateixa web d'Indra, i ens parla de la guerra en la que participa Indra, i després, si tot va bé, tindrem una trucada d'un objector a la investigació científica militar. Eh, el impacto realmente eh, creemos que, va a ser eh, muy importante en dos ámbitos. Uno, el, impacto puramente, digamos, funcional o técnico y operacional. Lo que se trata es que los diferentes usuarios europeos en el área de vigilancia, en el área, de acción marítima de los mandatos o de las actividades que mencionaba antes, puedan eh, compartir un sistema de información lo más completo posible. Un sistema de información lo más completo posible. De acuerdo a ese mandato de la Unión Europea, ¿eh? el acceso a la información y un flujo de información flujo de información común entre diferentes países. Y para eso, uno de los objetivos técnicos del, del Perseus, Perseus, Perseus, Perseus es definir lo que se llama el Common Operational Picture. Common Operational Picture, Common Operational Picture, Common Operational Picture. Common Operational Picture. Es decir, un, un entorno de usuario y operacional, de información, etcétera. Información, etcétera que comparta en la mayor medida posible, respetando los procesos y eh, los intereses de cada usuario, que comparta eh, esa información y ese modelo. Y luego mm, una serie de mejoras o de, puesta en conocimiento de los diferentes sensores eh, que, son válidos para, ese tipo, Para obtener ese tipo de información. Y luego, por otro lado, eh, el impacto en términos de estandarización. Eh, hay que tener en cuenta que ahora mismo en este terreno de vigilancia marítima, digamos que cada país europeo hace un poco la guerra por su cuenta. Cada país europeo hace un poco la guerra por su cuenta. La guerra por su cuenta, la guerra, por su cuenta. Es lógico, cada uno tiene sus propias necesidades, tiene sus propias fuentes de financiación. Lo que se trata es de definir un estándar común que pueda servir tanto para los usuarios finales como para la industria, tener un modelo común Hola, bona nit. Hola, bona nit. Amb qui parlem? Miquel Inxausti. Hola, Miquel. Si us plau, uh, apropa't una mica el telèfon i posarem el volum perquè t'escoltem bé. Molt bona nit, benvingut a, a Ones de Pau. Gràcies per trucar-nos. Molt bé. Acabes de parlar amb l'Àlex, oi? Sí, sí. Molt bé, vols presentar-te tu mateix? Bueno, ja, ja, Bueno, què vols que digui? Ja, ja, ja parlem... A, ja, permeten que presenti el, el Miquel, que és un vell amic que ens coneixem de fa molts anys. Sí, li havia dit que es presentés ell mateix. Ja, però m'estimo més donar-li peu, peu jo perquè, perquè em veig amb, amb cor, amb cor de, de dir que, que sóc amic d'un dels primers eh, desertors d'Indra, que va acostar-se a la campanya per la investigació per la pau però investigació militar eh, que va avançar l'any 99 i que ella es va incorporar una mica més tard que comencéssim i que va ser ell el primer objector científic que no era universitari com la majoria dels que es van afegir a la campanya i que ens expliqués uh, una mica què va veure ell des d'Indra i més o menys uh, pues, la seva experiència com a enginyer que va treballar a Indra i, uh, i per què va plegar i, bueno, i, i, i com s'ho va fer, no? Com t'ho vas fer, Miquel? Bé, el tema està que jo també la possibilitat de viure una contradicció laboral perquè treballava a Indra en un projecte amb una aplicació <clears throat> innocentment dedicada a l'associació a la societat civil, com és l'ús del GPS, millora de les seves prestacions, no? I això, aquest element tan innocent que tenim tan, tan, tan a la mà, eh? jo vaig ajudar a la modèstia a millorar les seves prestacions mentre estava la campanya aquesta que, estava de, que acaba de parlar l'Àlex, de la que esteu parlant, no? El tema està que si escarbes una miqueta els orígens del GPS té origen a l'exèrcit americà que en el seu moment va posar en servei a la societat civil però que es reserven els drets en qualsevol moment de tancar-lo, encriptar la informació i que només el puguin fer servir ells amb l'únic objectiu que tenen que és matar millor. Llavors estava ajudant a tindre una eina millor per matar. O sigui que l'oportunitat era bona. bueno, l'oportunitat, la contradicció era total, no? De manera que per una part estava treballant i demanant als universitaris que deixessin de participar en projectes relacionats amb la defensa i l'armament i tota aquesta història i jo estava treballant-hi. Llavors, però bueno, vas, vas, poder, vas poder canviar de vida no? Uh, això és un, una, un, un exemple que, que podrien seguir més persones que, que, que ens poguessin escoltar i que coneguessin gent que estigui treballant a la indústria militar com a Indra i, i fer-los eh, una crida també a la, a la deserció no? d'aquesta de, primera part del cicle armamentístic i de la guerra que és la, la recerca per a l'armament i i què, què els hi diries tu a aquelles persones que encara estan investigant i, i fent recerca amb, amb, una amb una possible utilitat militar perquè deixessin eh, de treballar en això i es dediquin a una altra cosa com, a, com has fet tu? Bé, jo penso que el més important d'això és saber amb qui i per què treballem, no? El tema que demanem transparència és molt important perquè estem, molta gent està treballant <coughs> amb projectes universitaris o empreses que innocentment sembla que no tingui cap relació, no? Recordo que en el seu moment parlaven de diferents universitats, filosofia, dret, que dius, però això que té a veure amb, amb l'armament i amb les guerres? Doncs sí, perquè per lo que sigui aquests militars estan posats a tot arreu, no? Llavors jo penso que fem l'esforç de saber on estem posats, qui ens financia i a partir d'aquí jo penso que la sensibilitat a cadascú ens ha de portar que no podem seguir col·laborant a fer aquest món com està funcionant en el que sembla que només mani aquesta cultura de violència no? I, i bueno, són passeig que donarem cadascú eh? que penso que ens dona una força molt gran i que realment <clears throat> la satisfacció que tens d'haver fet una cosa d'aquestes, jo la veritat és que avui m'ha costat molt estar la, amb aquesta ona perquè estic fet pols, <laughs> no? Però agraeixo que l'Àlex m'ha dit, uh, eh, si plau que t'anirà bé, no? I, bueno, ara la meva dona també m'ha dit que, que estava molt contenta que estava jo d'aquí Eh? O sigui, clar, perquè bueno, perquè tu has vist la casa des de dins, o sigui, eh, tota aquesta denúncia que hem estat fent aquí d'Indra, tu sí. has pogut viure en concret amb, amb el tema de, del projecte del GPS, no? que vas sí, invertir sí. part de, de, dels set anys més o menys no? que vas estar sí, dins sí, la casa, sí, sí, sí, ja el sector, el sector, un dels sectors que, que, té, que té Indra, no? que és l'espacial, no? l'Agència Espacial Europea, no? Uh mhm. -huh. m'explicaves abans, Sí, uh... bueno, jo he ah. estat principalment treballant en projectes més de, de, de l'espai, no?, amb l'Agència Espaial Europea. Jo me'n recordo una vegada haver anat eh, amb unes oficines de Madrid que l'entrada eren allà en, un, en una zona d'aquestes industrials que estava plena d'armament, no?, i hòstia, no?, bueno, en canvi aquí a Barcelona estàvem aquí en una oficina de les Glòries eh, que no tenia res a veure, no?, però bueno, és que, és que la realitat és aquesta no? estan posats per tot arreu i tothom treballa, o molta gent treballa per ells, sapiguem què fem. I, i tot i sabent-ho, no tenen consciència de que la repercussió sí. és la destrucció Eh, en, els, en el pitjor dels casos de, de persones, de, de vides humanes, de, de territoris, de, de recursos naturals a, eh, en, nom, en nom de la guerra o potser en el, en el millor dels casos que no s'arribi a utilitzar mai no? i que s'alimenti aquesta maquinària de la indústria del complex militar industrial no? És que el que passa és que aquest programa no sortirà a les dues, ni a les quatre, ni a les nou de, durant el dia, no? O sigui, llavors és un... Va, és que la gent que l'escolta és gent que ja està conscienciada. Sí, no? sí que té redifusió, això, eh? Bueno, sí. Redifonem, sí. digue'm, oh, Jordi, a quina hora? A, a Miquel, sí, sí. El, explica'ns si, si vas... Bueno, perdó, la pregunta. A, a, a aquest programa es redifona a les 7 del matí, els dilluns, i, i els divendres a les 8 del vespre, i, i també intentem doncs, fer una mica d'agitació no, no, si a través no del blog... Crítica, eh? No, no, i tant. A mi, jo crec que el que ens interessa... No, sí, tens tota la raó. Sabem, sabem les limitacions que tenen a, a aquests, a aquests mitjans alternatius, però jo crec que lo interessant, Miquel, és que ens expliquis també, a part d'aquest GPS, doncs, una mica doncs, que, que evidenciïs tu també quines són la, aquests projectes de defensa i seguretat en els que participa Indra i que tu has vist, perquè com ja hem vist, doncs, està present a Afganistan i no només doncs, a, amb, amb temes de, de la indústria civil, com hem dit, sinó també amb la indústria militar, amb aquest 40% de, dels seus projectes, no? que són molt, molt específics com a, els simuladors de vol d'un F-16, per exemple. Bueno, és que jo el que et volia dir era que principalment han estat treballant en projectes que, clar, relacionats amb aquest simulador de vol, no? Que... el de l'F-16? Eh? El de l'F-16? Sí, sí, sí, em sembla que ara tenen, havien aconseguit un contracte amb Líbia, no?, també? Amb, amb Israel segur, amb no, Líbia... No, amb, amb Líbia també, abans de, uh mhm. -huh. de les revoltes, eh? però ja suposo que ara estan molt interessats en que hi hagi la intervenció que hi ha perquè s'assegurin que si no s'ha firmat el contracte, eh, qui arribi els hi signi, no? Perquè, bueno, no sé quants simuladors, eh? no sé, és que se me'n se me va el número, eh? Se me'n va el número del contracte. Em sembla que va sortir la setmana passada al país aquesta informació. Tu, tu ets enginyer, eh, Miquel. Sí, sí. Sí, i un projecte d'aquest tipus, clar, és que té molta, molta part electrònica, no? Eh, clar, millorar les pantalletes perquè els mòbils, els iPads, els iPods i no sé quantes coses eh, es veguin millor, no? I ajuda eh, que després els simuladors aquests de vols també siguin més reals i puguin entrenar-se millor per la maquinària de la guerra. Bueno, doncs, clar, hosti, no? no t'hauràs convertit en un apocalíptic ara, en, en, en lloc d'apocalípticos eh, integrados que deia bueno. a l'italià <laughs> a nivell tecnològic no estàs vivint a la muntanya, oi? Com un ermità eh? oblidant l'era tecnològica que, que visquem o segueixes fent projectes? Que, si ens vols explicar alguna cosa per vincular-ho després amb, amb, amb aquest passat doncs, de d'Indra no, no, no, jo el que passa és que reconec que sóc una persona, vaig tindre molta sort en aquell moment, no? de prendre una decisió que... Mm, bueno, en aquell moment la veritat és que va ser potser difícil per la, la pressió social que tens, no? Perquè, clar, això és una feina en principi ben remunerada i que i assegurada i estable i no sé quantes coses més d'aquestes que són valors eh, que ens fan creure que són de veritat, no? Mm? Bueno, m'ho vaig deixar i sense saber què faria ni res, i bueno, reconec que he tingut molta sort perquè a partir d'allí em vaig dedicar a pensar una mica, vaig tindre temps per mi, i em vaig dedicar a temes d'energies renovables i també vaig tindre la sort d'estar treballant en un projecte d'educació per la pau, amb la Fundació, em va apropar en el món de l'educació. La i Fundació era... per la Pau. Eh? sí, Sí, sí, la Fundació per la Pau tindrà allí, vaig també conèixer a l'Àlex, no? <laughs> I amb el tema de l'educació per pau eh, em vaig apropar molt amb el tema de l'educació, els nanos, i ara tinc l'oportunitat gran, no?, de, de, de poder estar cada dia amb xavals, no?, que no els hi parlo de la pau, però bueno, eh, d'una manera transversal sempre surten temes d'aquest tipus. Doncs, uh, Miquel, uh, el, el, el més, el més, uh, el més interessant que, que podríem treure de la teva experiència potser és que ets una, un exemple que per, per persones que, que es podrien arribar a plantejar no? que, què estan fent no? amb, amb la seva feina en el seu dia a dia a l'oficina uh mhm. -huh. desenvolupant uh, nou, noves tecnologies uh, per, para empreses que, que es dediquen a la defensa i al, al desenvolupament d'armes doncs que, que, que estan fent realment amb la seva vida no? si, uh -huh. si això els fa feliços o no a, eh, a, tu, a tu pel que manifesta està fet més feliç no? aquest canvi de vida bueno. i, i has superat una contradicció no? <coughs> I, i, i jo crec que no sé, t'animo, tenim que facis una crida a que, a que, la, gent, a que la gent faci un, un, una deserció no? d'aquest de, de, estil de vida que es negui a col·laborar amb aquestes empreses que intenti buscar alternatives i que tu, tu has fet, ho has aconseguit i, i vas, va ser uh, un dels objectors científics pioners aquí a l'estat espanyol a, en denunciar la recerca, la recerca amb finalitats militars uh -huh. i, i que estan, i estan en, en actiu doncs vas, vas dir paro i uh -huh. vas tenir aquell, aquell moment de parada i, ara, ara ens deies com ho vas viure i tenim, tenim que des d'aquí amb els micròfons eh, oberts a, a Contraband FM a, Ones de Pau eh, facis, facis uh, ús de, de la teva veu per, per, per animar a, a aquella gent que es dedica a això doncs, a, a fer el pas que tu vas fer Bueno, t'agraeixo la, la, la possibilitat o l'oportunitat aquesta que em dones, no? Jo només diria que, que, que val la pena, no? Val la pena, no? Donar-nos una oportunitat de canvi, que sempre tenim aquestes pors que ens frenen, però que si realment el que volem és ser feliços, eh, aquestes contradiccions les hem de deixar, no? Passa, primer que tot passa per conèixer-les. I a partir d'aquí, deixar enrere les pors, i tirar endavant perquè la felicitat no està vivint amb aquestes contradiccions sinó sentir-se content del que fas no? I, i bueno, pues, no sé, poca cosa més. Se m'acudeix que podríem, podríem resumir-ho amb donem una oportunitat a la pau, no? Give mm, peace a chance. Home, m'agradaria donar-n'hi més, eh? Com a mínim, les, <laughs> les persones no, que s'hi estan dedicant, que s'ho plantegin, o les persones que coneguin gent que s'hi dedica, doncs que els hi plantegin, no?, amb sí, tot sí. el que hem explicat avui. Sí, sí, siguem valents uh, d'afrontar la realitat i no, no tinguem por. Sobretot això, no, no tenir por, perdre la mm. por. Mm que és una de les coses que també volíem dir ara al final, si ens dona temps que hi ha una... per això una... Deixem... Bueno, suposo que vas a dir l'acció l'acció que, que fan aquest eh, dissabte els companys de la campanya Stop Bales de Goma .org que organitzen una flashmob i volen la participació d'unes 100 persones a la plaça Sant Jaume eh, eh, han convocat la gent a, a, a les 11 i mitja, a dos quarts de 12 per preparar un, eh, una mob d'uns 20 minutets i que cal posar-se en contacte amb el correu flashmob f l a s h b arroba stopbalesdegoma.org i presentar-se amb una samarreta blanca i de, en allà ja, ja es repartiran el material per participar a la flashmob i denunciar doncs, la, que aquestes armes que fan servir la policia per reprimir les manifestacions doncs sí que són eh, tan perilloses i que la gent ha de perdre la por, com ara estava dient el Miquel, i poder sortir a manifestar-se lliurement sense por a una brutal i violenta repressió policial com ha passat l'últim any que diverses persones doncs, han perdut l'ull i, i que sí que tenen risc aquestes armes no? vale. aquí, aquí queda la convocatòria per al dissabte que ve a les, eh, a les 12 el que es farà i bueno, els que Vinga. vulgueu participar activament poseu-vos en contacte a través d'aquest correu a la pàgina web stopbalesdegoma.org Molt bé, stopbalesdegoma.org bueno, jo, jo era una mica reticent a fer, la, a fer el, a, aquesta crida però l'Àlex l'ha volgut fer i a, a nivell personal simplement diré que jo, jo la manifestació del diumenge passat serà l'última a la que vagi que, que era una manifestació que estava convocada pel Fòrum Social de Senegal el darrer Fòrum Social Mundial per, en, solidaritat amb les revoltes del Magreb i el Masrec, a Orient Pròxim també, i també doncs, amb, coincidir amb l'atac de, dels països occidentals doncs, liderats pel, pel sombat, pel sombat del Sarkozy i tots els altres que li van al darrere. Llavors, a mi em sembla que quan estan caient bombes en un país, doncs, doncs s'ha de fer una mica també la, la proporcionalitat a, a nivell de difusió i evidentment això és casa nostra, aquí les pilotes de goma les rebem nosaltres, però hi ha països que reben doncs, bombes com a la franja de Gaza que van, que van rebre doncs, els bombardejos del desembre del 2009 amb, aquesta, amb aquests avions que tenen tecnologia espanyola com la d'Indra. Aleshores, només en, ens queda un minut i, i no sé, uh, Miquel, si vols donar-nos algun, algun missatge final, molt breu, si plau, perquè haurem de tancar. Simplement, gràcies per l'oportunitat i invitar a la gent a que reflexioni, que pensi que val la pena, que perdi la por i donem un pas endavant per una oportunitat més, per la pau. Molt bé, que, que, la, que la pau jo crec que també s'ha d'aconseguir, o sigui, de, li hem de, ens hem de donar una oportun, oportunitat a nosaltres tenim valor, com molt bé deies, no? però la, a la pau no li hem de donar cap oportunitat, tampoc, si em permeteu la, la, el comentari sec, no? O sigui, ens l'hem de guanyar com tots els drets, que els hem de conquerir. Una oportunitat per caminar Ai, per aquesta pau. El teu exemple és molt valiós, Miquel, gràcies per, per haver-nos trucat. Àlex? Sí, jo només volia fer una crida a la serenitat, perquè sense serenitat eh, i amb el cap, eh, eh, i, tenint el, i sense tenir el cap fred no, no podrem prendre les decisions adients per, per, per aconseguir aquesta pau. I en calent les coses doncs, no, no, no ens porten a, més, que, més que a actuar de manera a vegades contraproduent i amb violència i, i simplement eh, demanar a tothom que es prengui les coses serenament perquè venen temps d'usos i que cal mantenir el cap fred per reaccionar de la manera més adient. I des d'aquí també farem una crida. Perdona, Miquel, eh, que en, no, no, no, ara, ara et, <laughs> donem, espai, tranquil, tranquil. per favor. Eh, ens queden dos minuts de programa. Eh, des d'aquí també farem una crida, sobretot, tu fas aquesta crida, Àlex, i jo faré la crida al sabotatge directament, perquè ja està bé de tonteries i de mobilitzacions absurdes. Anem a pel sabotatge de la indústria militar i, sobretot, de l'exèrcit espanyol, allà on faci falta i allà on puguem, eh, fins allà on arribem i tinguem valor de fer perquè, perquè això doncs, cada vegada és més difícil i, i la serenitat sí que és certa però per armar-nos de força d'aquest guerra interior que podem dur però quan hem de sortir doncs, les accions han de ser contundents i ho sento, eh, ho deia el Lennon jo no diré el que deia el Lennon, tot i que m'agrada però eh, eh estem en un moment en què hem de passar l'acció però de manera contundent eh, en fi, eh, Miquel Miquel Mhm. Moltes gràcies per compartir el teu testimoni, so Correcte. molt valent i Correcte. sobretot perquè la vida personal doncs, costa de canviar i no tothom doncs, eh, s'ho pot permetre i, i bueno, doncs, moltes, moltíssimes gràcies per, per, uh, per haver-nos trucat a contrabanda, a Unes de Pau. Molt bé, doncs gràcies, una abraçadeta per tothom. Una abraçada, Miquel. Vinga. Fins aviat. Adéu, adéu. Adéu. Doncs eh, ens acomiadem aquí perquè et queda un minutet per posar la sintonia i només recordar-vos que podeu escoltar el programa els diumenges a les 11 de la nit, dilluns a les 7 i divendres a les 8 al blog del programa onesdepau.contrabanda.org. Gràcies, Àlex. Gràcies a totes les contrabandides i contrabandits per la paciència que tenen amb les nostres petites picabaralles. Thank you. tindre, que prové d'una indústria estatal que es deia Inicel i que es va fusionar amb una de privada i en format Indra, aquesta és una indústria totalment privada, una indústria potentíssima, té eh, 11.000 treballadors en tota Espanya, a Catalunya té una seu aquí al 22 arroba amb més de 1.000 treballadors, Indra, a més a més, dedica un 40% de la seva producció a la indústria militar. Indra és una indústria d'electrònica i eh, fabrica tots els sistemes electrònics dels grans projectes d'armes. Igual en les en els portaavions, en els míssils, els sistemes de tir i els sistemes de direcció d'un míssil, igual que eh, en els blindats eh, tots els sistemes de tir i tots els sistemes de direcció de, dels projectils com eh, de míssils, avions, eh, caces, bombarders, tots els sistemes de vol, tot això ho està fabricant Indra. Per tant, és una indústria molt implicada en indústria militar. I, a més a més, controla tots els sistemes de vol dels aeroports espanyols, tots els sistemes electrònics de les votacions en les eleccions espanyoles, tant autonòmiques com locals com estatals, o sigui és una indústria molt potent, però que té, ja dic, ben bé un 40% en el sector militar i un 60% en el sector civil, però igualment denunciable. pau.contrabanda.org